Jozuės knyga, antras skyrius. Jozuė, Nūno sūnus, slaptai išsiuntė iš šitimo du žvalgus, įsakydamas, eikite ir apžiūrėkite kraštą ir Jerichą. Juodu atėjo į paleistuvės Rahabos namus ir ten nakvojo. Buvo pranešta Jericho karaliui, Naktį atėjo du vyrai iš Izraelio vaikų išvalgyti kraštą. Jericho karalius nusintė pas Rahabą pasiuntinius, įsakydamas, išduok vyrus, kurie yra tavo namuose, nes jie yra žvalgai. Moteris abu vyrus paslėpusi tarė, tiesa, vyrai buvo atėję pas mane, bet aš nežinojau, iš kur jie. Prieš uždarant vartus, temstant, tie vyrai išėjo. Aš nežinau, kur jie nuėjo. Skubiai vykitės juos, gal dar pavysite. Ji buvo užvedusi juos ant stogo ir paslėpusi po nemintais linais, kurie ten buvo. Jerho vyrai vijosi juos Jordano keliu iki brastos. Kai tik persikėtojai išėjo, vartus užrakino. Jiems dar neatsigulus, ji užlipo pas juos ant stogo ir tarė, Aš žinau, kad viešpats jums atidavė šitą šalį. Mus apėmė siaubas dėl jūsų ir visi krašto gyventojai nusiminė. Mes girdėjome, kaip viešpats jums išeinant iš Egipto išdžiavino prieš jūs raudonosios jūros vandeniai. Ir ką jūs padarėte abiem Amorito karaliams, Anapus Jordano, Sihonui ir Ogui, kuriuos visai sunaikinote. Tai išgirdę, išsigandome ir netekome drąsos. Viešpats, jūsų dievas, yra dangaus ir žemės dievas. Dabar prisiekite man viešpačiu, kad jūs pasielgsite su mano tėvo namais taip, kaip aš pasielgiau su jumis. Ir duokite man tikrą ženklą, kad paliksite gyvus mano tėvą, motiną, brolius, seseris ir visus, kurie jam priklauso, ir išgelbėsite mūsų gyvybės. Žvalgajai atsakė, tai ištinka mus mirtis vietoj jūsų, jei neišduosi mūsų. Tai, kai viešpats mums atiduos šitą šalį, mes gerai ir teisingai pasielgsime su tavimi. Tada Rahaba nuleido juos virve pro langą, nes ji gyveno miesto mūro sienoje. Ji tarė jiems, eikite į kalnus, kad jūsų nesutiktų besivėjantieji. Ten slapstykitės tris dienas, kol jie sugrįž po to eikite savo keliu. Vyrai jai atsakė, mes laisvi būsime nuo tau duotos priesaikos, jei mums, įeinant į kraštą, nepririšė raudonos virvės prie lango, pro kurį mus nuleidai ir savo tėvo, motinos, brolių ir visų namiškių neatsivesi į savo namus. Kiekvienas, kuris išeis į gatvę iš tavo namų, bus pats kaltas dėl savo mirties. Mes būsime nekalti. O kas pasiliks tavo namuose ir bus nužudytas, jo kraujas kris ant mūsų. Tačiau, jei mus išduosi, mes būsime laisvi nuo tau duotos priesaikos, kurią mus prisaigdinai. Ji tarė, te būna, kaip sakote, Ji išleido juos ir jie nuėjo. Tuomet ji pririšo raudoną virvę langę. Jie nuėjo į kalnus ir ten pasiliko tris dienas, kol sugrįžo tie, kurie juos vyjosi. Jie ieškojo jų kelyje, bet nieko nerado. Tuodu vyrai grįžę pas Jozuę, Nuno sūnų, jam papasakojo visą, kas jiems atsitiko. Ir jie sakė, viešpats tikrai atidavė mums visą šitą kraštą, nes to šalies gyventojai labai išsigando dėl mūsų ateimo.